Chunka Sayo KAH capítulo. Autoridad kuna kasukunamanta. Liucha ikichikia kasukuichik autoridad nikichikta. Mana mati uchukang manku Dios mana churaptinga Kunan autoridad kunapas kachkan Dios hanmi. Chainaja, autoridad kunapa TRAMPI pipas sayareja, Dios KUN TRAMPIM kachkan. Chayna sayariqkunaqa kastigas kanqa. Allinta ruraqkunaqa mana manchakunkuchu kamachikuqkunataqa. Mana allinta ruraqkuna kunko. Autoridad kunata mana manchakuyta munaspaykija allinta kawsakuy. Chaynapim autoridadkunapas alabasunki. Paykunaqa Diosta sirvinanpaq churasqam kachkanku, qamkunapa Manalinta Mana allinta mancha manchakunaykim manam autoridad yang autoridadkunaqa kanko, ateyniyuq kanku, kastiganan kastiganankunpaqmi. Dios manaling kunata kastiganan churarqa, manallin ruraqkunata kastigananpaqmi. Chhaynaqariki, autoridadkunataqa kasukunanchikmi. Manam kastiguta manchakuspallachu, aswanja sunqunchikpi chikta yachakuspam. impuesto tapas pagan kichik. Autoridad Autoridadkunaqa, Tapapunchawmi llamkachkanku rurasqankuwan Diosta servispanku. Pimanpas hupunaykichi kaptinqa Empuestota Otah Pri Diosta captinga kaptinqa chiquia Pipas respitana kaptinqa RESPITAICHIKIA Atunchanapaj Atuncha atuncaychikya. Ama pitapas dibikuychikchu. Dibispaja benacuichi kuyakuylata. Pipas runamasinta kuyaqa kamachikuykunatam complerunña. Kainatam wakin kamachikuykunapas niwanchik. Amam hukuan hapierdikunkichu. Amam pitapas wañuchinkichu. Amam suakunkichu. Amam unapayankichu. Nispa. Aswanja kaykunapiwan wakin kamachikuykunaqa ukllayakun, kuyankim runamasikita kikikita hina nih kamachikuypim. Pipas kuyakoha runamasintaqa manami mananchu. Chaynaqa kuyanakuspam kamachikuykunata allinta kumplinchik. Inaptinga, yachankichikmi imatin pupim kawsasqanchikta, ñam kichik uraña. Kristuman iñisqanchik punchawmantam, ña ichpamuchkanña kuerpunchik salvaykunanchikpaq punchaw. Manalin allin tiempum pasachkanña tutaina, hinaptinmi achkiramunqaña. Chaymi mana allin rurasqanchikunataqa saqinanchikña, tutayaypi mana purichkaq hina. armasqa soldado hinaya kanchaywan pachasqa purisun. Alintaya allintaya Sunjik, Punchaupi allinta porichka hina. ga, amaya allin mikukuillapichu, picho ukwan hukwan tupakuillapichu, picho nitaq pichu y Imainam soldado, armawan churakuchka hinaya, Señor ninche Jesucristuan defiende chikuichik. paitayaka sukuichik, aichapa munas aychapamunasqallanta amaruraspa